Right. Hulle sê ons altyd die ideale kerk het twee knoppies. Een hier op die preekstoel en een daar agter. As jy almal in die kerk is aan druk die predikant hierdie knoppie, dan skuif al die stoele vorentoe. En as tuis daar dink die dominee het lank genoeg gepreek, dan druk hy sy knoppie en dan sak die preekstoel in 'n val lyk af. Nou hier het ons nou nie een van die twee knoppies vanmôre nie, maar ek beloof julle, julle hoef nie julle knoppie vanmôre te aktiveer nie. Eh, goed. Pieter het gevra of hy wil van die tekste hier op die, op die muur gooi, toe sê ek nee. En allemaal moet nou sommer klaar hulle vingers nat lek, want ons gaan bietjie blaai deur die skrif vanmorgen. Ons het in die laatste tyd in die gemeente baie gepraat oor die twee evangelies. Die geese evangelie in die een kant, en dan nou met specifieke verwijsing na uh, eh, gelaasheers, die vlees evangelie. Die geese evangelie waarin ons dan nou vry is van die wet, vry van menselike pogings, vry van om punte te skaar, om dan nou, soos ons nou sê, eendag in die hemel te kom. Een evangelie waar ons uiteindelik in so'n verhouding kan staan, dat ons met vrymoedigheid ons erfenis en die deposito in besit kan neem. Nou mense, julle ken al hierdie goed. Ons praat dit al alle jare en ons hoor dit en so aan, maar ek, ek wil net hê ons moet vanmôre 'n bietjie die goed vasmaak in ons. Uh die Gees Evangelie waar God vir ons sê ek het, daarom kan jy. Jesus het vir ons gesterf, daarom kan jy dan nou uh, heers, daarom kan jy hierdie dinge doen. Hierteenoor die vlees evangelie waarin ek in die wet vastgevang is, van moeds en moenies. Nou, nou as ek telkens verwijs na die wet, wil ek net heel mooi, denk ek praat nou nie net van die tien geboeie nie, ek praat van die vlees evangelie, waar ek op vlees staat maak my eie pogings. Ons sal later by die vijenblare in die goed kom. Die vlees evangelie van minderwaardigheid, die evangelie van smeek, die evangelie help my asseblief, Eh, sal u my asseblief genadig wees, die evangelie van, uh, roep my aan in die dag van benauwdheid en jy moet. Met ander woorde, jy doen iets, dan doen ek iets, die twee prestatie. Uh, hierdie evangelie van wat ons minder waardig is, die evangelie van, ek is een wurm, ek kan nie voor God verskyn nie, want ek is een arme sonder en soan. Nou sê Jan altyd, ons moet net pas op vir hierdie wurm mentaliteit, die duivel soek die grootste worms om die vis te vang, so pas op net, laat jy nie aan die hoek kom daar nie. Nou, as ons nou na die brief van Paulus kyk aan die gemeente van Korinthe, terloops, hulle sê, hy, daar is drie briewe wat hy geskryf het, daar het net twee van ons behouwe geblei. Nou, as jy dier hierdie brief werk, sal jy sien dat die Korinthe, of die inwoners van Korinthe, dit was een moeilike klomp manne, hulle was bedrijwig, daar was baie goed waarmee hulle geopreid het, wat nou nie altyd so lekker fresh was nie. Nou, as ons daarin lees, dan kan ons sien dat die gees aan Paulus die dringendheid en die hoë prioriteit geopenbaar het wat by God het om die die twee evangelies, die vlees en die gees te skei. Kom ons kom ons kyk net 'n bietjie daarom dat hy uh, ook hieroor gepraat het. Dis baie duidelik dat ons nie genade, geregtigheid, daai kant dat ons dit met die vlees evangelie kan meng nie as jy daar in Deuteronomium 22 vers 9 kyk, julle dit al almal onderstreep daarso. Moenie twee soorte saad in jou wingerd saai nie. Anders verval die volle opbrengs aan die heiligdom, die saad wat jy saai en ook die opbrengs van die wingerd. Nou wil ek hê jy moet mooi luister. Ons kan na aanleiding hiervan sê dat 'n verkeerde lering, 'n verkeerde dogma vir die Here 'n groter gruwel is as verkeerde dade moet nou net nie laat ons deur mekaar raak met groot sondes en klein sondes, groot gruwels en klein gruwe nie. Maar wat ons eintlik vir mekaar hier wil sê, Jesus het in elk geval gesterf vir alle verkeerde goed wat ons gedoen het, doen en nog gaan doen. Maar as ons bly in die dwaling, as ons bly hierdie twee pere wysbeen ry, ek dink dit is waarteen Paulus ons hierso wil waarsku. Nou kan ons bietjie blaai daar na 1 Korintiërs 1 toe, dan, dan gaan ons net so een paar van die goeies deurgaan, dan, dan kan ons een beetje kyk of jylle saamstem daarmee. 1 Korinties 1, daar so vers 4 en 5. Kyk Paulus sy aanhef daar so, met Korinties. Ek dank my God altyd oor jylle vir die genade van God, wat aan jylle in Christus Jezus gegees. Vers 5, dat jylle in alle opzichte in hom rijk gemaakt is, en Eh, in elke woord en alle kennis. Kom ons gaan een bykie aan, daarna vers, die vers 8 toe, wat jylle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Heere Jezus Christus onberispelik te wees. Nou daar die woordkie bevestig, beteken eindelijk in die oorspronkelike taal om te stabiliseer, dat hulle gereed kan wees. Kijk in vers Nou daar sê maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eensstemmig te wees en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en dieselfde mening. Die woordjie vermaan daar is nou nie die vermaaning wat ons wel ken nie, maar wel die woord om aan te moedig. En dan kan ons nou maar net die aanhef van Paulus. Dan kan ons nou deurgaan. En jy kan allemaal lees en, en ons kyk selfs daarin in 1 Korintiërs 12 waarmee ons nou bezig is met die, met die gaves van die gees in die, in die woordskool. Dan kyk ons daar, hulle sê terloops, dis die enigste van Paulus' briewe waar hy oor die gaves van die gees praat, dis in, in, in Korinthe. Dan kyk ons nou daarna, en dan, ek bly net daarna 1 Korintiërs 12 toe, nadat hy alles dit gesê het, dan sê hy vir ons daar in vers 31, ten spuite van al hierdie gaves, maar beuiver julle toch met die oog op die beste gaves, en ek wees julle nog een uitnemender weg, met ander woorde, een weg wat nog beter is, as al hierdie gaves wat hy nou uh, bespreek het daar, en dis die beroemde 1 Korintiers 13, die liefdesboodskap, waar hy sê die liefde staan boe alles uit. Nou, as ons echter na Galatiers kyk, kan ons nie anders as om Paulus sy ergernis te lees as hy vir hulle skryf en kom ons bly net daarna Galasiërs toe is nou net na Korintiërs kom ons kom ons kyk 'n bietjie wat lees ons hierso saam ons gaan hom nou so 'n bietjie hier en daar uitdaal hy sê in 1 vers 6 hy trek sommer weg met ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe Paulus verwonder om, ek dink dit is kanseltaal daar, ek dink hy wou sommer vir hulle een ander woord gesê het, maar hulle dit ook seker nou met die vertalings anister gemaakt, nee. Kom ons kyk daarna vers 9. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou weer vir julle, as iemand julle een evangelie verkondig in strijd moet wat julle ontvang het, laat hom een vervloeking wees. Kyk net hoe ernstig spreek hy hem daar uit. En dan kan ons kyk eh, hoofstuk 2 vers 4. Uh eh, daar sê hy ons lees maar van vers 3 af, maar selfs in Titus wat by my was, nie gedwing om besny te word nie alhoewel hy 'n Griek is en dit vanwe die ingesmokkelde valse broeders wat ingesluip het om ons vryheid te bespied wat ons in Christus Jesus het sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring. Hy verwys hier na die ingesmokkelde broeders. Ek het hier ook gesê blaai bietjie na hoofstuk 3 toe. Galatiërs 3, blij net om. O onverstandige Galatiërs, wie het julle betover om die waarheid nie gehoorzaam te wees nie? Julle voor wie se oor Jezus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Kyk net daar so na vers 10 toe. Hy sê, want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek want daar is geskrywe vervloek, is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is, in die boek van die wet, om dit te doen nie. So, kom ons kyk, en dan blaai ons bykie net daar, niemand eh, vers 11, ja daar sê, en niemand net vers 11 na vers 10, en dat niemand dier die wet by God gerechtverdig word nie, is duidelik, want die rechtverdige sal uit die geloof lewe. Kom ons blaai net om daar na Galatius 5 toe van vers 2 af, lees tot vers 6, kyk ek, Paulus, sê vir julle, dat as julle julle laat besnui, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besnui, dat hy onder verplichting is om die hele wet te onderhou. Julle wat gerechtverdig wil wees dier die wet, losgemaak van Christus, julle het van die genade verval. Want ons verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop, want in Christus het nog die besnydenis, nog die besnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Nou, as ek nou na hierdie skrywes en so die res ook kyk, dan lyk dit tog vir my as ek die twee skrywes vergelyk dat daar 'n bietjie meer verdraagsaamheid by Korintiërs is uh as hier by die Galasiërs waar hulle toe nou onder die wet weer verval het. Nou wil ek net weer sê, ons moet nou nie sê, hier is groter grievels en kleiner grievels en, en, en die type van ding nie. Uh, solank ons in die rechte lering sit, solank ons die rechte dinge bid, en solank ons die rechte dinge sê, dat kan ons maar laat waai moet verkeerde dade nie, want hierdie kant is nou, is daarom nou recht. Hierdie verkeerde lering, wat nog die prestatieklausiele onderskryf, jy moet, dan sal ek, die gedachte van eie pogings. Nou, nou kyk, ek wil sê die boermense hier so, Stefan, as jy wal trek, en jy drie punte, dan kan jy rechtheid wal trek. As jy wil bome plant, en jy drie punte, dan kan jy rechtheid lijn trek. Nou, as ons sê, ons stand is recht, daar is ons nou nie een argument daar oor, die weet ons ons dan, ons stand is vast, en ons lering, dit wat ons glo, die gerechtigheid, die is vast, ek sit om in lijn, en kort ek nou nog een derde punt, en hy derde punt is my wandel, en as ek dan nou hierdie drie dinge in lijn bring, dan is ek ons nou recht, wat die lering aan betref. Nou, ek het hier so geskrywe, as ek nou nog in hierdie ou evangelie, onder hierdie vleeslike wette of pogings opereid, dan is ek net soos een drenkeling, En nou julle weet wat, hoe gaan het met die drenkeling? As hy daar in die see is en hy spook en hy spartel, dan sal die levensredder na hom toe gaan en hy sal al om hom sirkel, maar hy sal hom nie probeer red nie, want hy is nog te sterk. Die oomlik as die ou flauw gespook is, dan sal die levensredder ingaan en hy sal hom. Maar solang as die ou in eie pogings nog probeer red, dan gaan al twee die manne laderand uh, eh, uh, eh, onder en dan verdrink hulle al twee, so eie pogings. Nou wil ek hê ons bly net na 2 Korintiërs 3 toe. 2 Korintiërs 3, dis nou net weer terug. Daar's 'n paar 'n stukkie wat ek wil lees. 2 Korintiërs 3 van vers 7 tot 18. Dis nou 'n redelike lang stuk, maar julle sal nie omgee nie. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie vanweë die heerlikheid voor sy aangesig wat tog moes vergaan hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie want as die bediening wat veroordeel let op hierdie woordjie veroordeel hou hom net vas heerlikheid was veel meer is die bediening wat regverdig maak oorvloedig in heerlikheid want wat verheerlik was is ook in hierdie geval nie verheerlik nie vanweer die alles oortreffende heerlijkheid. Want as wat moes vergaan met heerlijkheid was, veel meer is wat moet bly in heerlijkheid. Terwyl ons dan sodane gehoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Nie soos Mooses wat in een bedekking voor sy aangese gesit het, so die kinders van Israel nie die oog kon vestig op die einde van wat moes vergaan het. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe blij by die lesing van die oud testament die selfde bedekking sonder dat het opgelig word die bedekking wat in Christus vernietig word ja tot vandag toe wanneer Mooses gelees word leed daar een bedekking oor hulle hart maar wanneer hulle tot die Heere bekeer word hierdie bedekking weggeneem die Heere is die gees en waar die gees van die Heere is daar is vryheid en terwyl ons amal met een onbedekte gezicht soos in een spiel die heerlijkheid van die Heere aanskouw word ons in gedaante verander na diezelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid as door die Heere van die Geest. Dit is een groeiproces daar so. Nou wil ek net sê, hierdie veroordeling, maar voor ek daar kom, wil ek net hierdie, hierdie Geest vlees evangelie. Die Geest evangelie, God het gedoen. Vlees evangelie, ons moet doen. As ons net terugdink na die vijenblare toe, Adam toe hulle nou daar geëet het en hulle eh, sien nou hulle is naak, toe gryp hulle nou klom vye blare en eh, Adam het seker vir, vir Eva gesê, bring hy singer machine, ek knip gauw hier een paar en ons werk hulle aan mekaar en ons sit. Maar nou, soos Jan sê, jy moet nou weet, teen 12 uur, hoe lyk hy vye blare, partij van die draad het nou al uitgetrek en partij het gekrim en raak droog en so aan. Tijdelike pogings, tijdelik, menselike initiatief, terwyl by Godse initiatief, het hy lees daarin, ek dink is in Genesis 3 of waar ook al, uh, hy, hy het vir hulle velvlere gemaakt. Nou die duurzaamheid van velle teenoor, teenoor uh, dan nou vijenblare, dit is moest nou vir ons net die aanduiding, dat dit nou een baie langer en een steviger proces is. En dit is ook die eerste plek daar, God moest seker dan nou toe uiteraard daar een bok of een ding geslag het, uh, die bloed wat nou daar gevloeid het vir hulle, vir hulle oortredings. Maar ek het gesê, kom ons kyk 'n bietjie na daardie uh uh na daardie woordjie veroordeling. Veroordeling vir myself of vir iemand anders is die sterkste wapen. Ek ek wil dit eintlik anders stel. Dis die sterkste wapen wat ek in die vyand se hand kan sit om my om my mee te manipuleer ten opsigte van minderwaardigheid aan mekaar te vergelyk en te meet. Ons lees die wet, dan meet ek. Ons het in die, in die ou bediening waar ons uit vandaan seker allemaal kom, het ons die wet as een spiel gebruik. En dan meet jy, dan sien jy, o, moer, daar is nog een paar goed wat ek eh, nie recht mee is nie. Ek moet nog harder dit, of ek moet nou om hierdie, of, of so. Uh, uh, Julle onthoud toch die, die gesang of besalm of iets wat ons gesing het na die lees van die wet, Ons het, o Heer, u wet weerstrewe. Genade is alwaar ons om pleit. Pleit, nê. Nee. Wie dis my so erg nie eers vra nie. Pleit, ek gaan op my knie en ek en ek pleit nou vir hierdie saak. Nou so manipuleer die vyand my met hierdie veroordeling wat ek het. Bly net na Johannes 16:23 toe. Maar julle ken hom in elk geval uit julle kop. Ek ek ken hom nou nie, daarom moet ek hom nou vir julle lees. Uh vers 23 Eh, die baie bekende, en in daar die dag sal jylle my niks vraag nie. Dis ons nou die woordkie erotau, wat smeek beteken, voor waar, voor waar, ek sê vir jylle, alles wat jylle die vader sal vraag, die woordkie uit jou, wat jylle opvra, in my naam, sal hy vir jylle gee. Nou, ek is een erfgenaam. Nou, nou, kom ons gaan net na praktische situasie toe ons is nou twee broers en een sister, of wat ook al, nou gaan sit ons, my pa is nou dood, nou gaan sit ons daar en die executeer, snu die koevert oop, want hy was nou nog die hele tyd toegesluit in het kluis, niemand het geweet wat daar aan staan nie. Nou sê hy, nou ja goed, ek gaan nou die testament lees van, van so en so. Nou val ek op my knie neer en ek begin een pleit asseblief laat ek ook tog ietsie kry of uit hierdie boedelheid ek was nou nie so baie by pa nie en suster het meer gedoen en daai tipe van goeders nou pleit ek nou vra ek vir julle sal dit enige iets verander aan die inhoud van die testament soos 'n niks wat geskrywe is is geskrywe en dis die verskil tussen die aardse pa en die hemelse pa die aardse testament teenoor die goeie nuus van die uh, uh, van die hemelse pa hierdie goeie nies word vir niemand weggesluit nie. Dit word verkondig, wyd en sui. Dit word oopgestel vir almal om dit te sien. As ons nou daarna Jesaja 53 vers 5 toe lees, uh, uh dis ook een wat julle ken. Hy is al aan almal se Bybel seker dik onderstreep. Eendag by 'n volgende geleentheid sal ek vir julle as ek nou nie die woord benie, sal ek vir julle interessante stukkie vertel oor hierdie Jesaja 53 vers 5. Kom ons lees daar. Maar hy, eh, let op die tyd waarin hierdie ding geskryf is, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, is, is, nee, van ons ongerechtighede is hy verbrysel terwille van. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en door sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou ek weet nou nie wat staan in julle woord nie, maar my woord staan die hele sin in verlede tyd, past tense. Dit dis verby. Dit is klaar, dis afgehandel. Nie nog moet nie. Nou die woord sê ook vir ons, ek sal jou ongeregtighede agter jou sit. Ek sal dit skei so ver as die ooste van die weste is. Nou ons weet almal van noordpool tot suidpool kan ons meet. Ek dink ons ons kan dit uitwerk. Maar waar is die ooste en waar is die weste? Ons kan nie dit bepaal nie. Dit is a, eh, al in die ronde van die aarde, daar is nie een vaste punt nie. En dis die beeld wat God gebruik, sê, hoe ver sal hy ons oortredinge van ons verweider? Hoe ver sal hy hierdie veroordeling van ons verweider? Maar ek en jy, wie ons kan nie, ons hak om nog hier achteraan en ons, ons probeer nog. Ons glo, ek sê hier, ons glo, ons sê selfs die rechte dinge, maar ons kom nie los hier vandaan nie. Nou goed, nou wil ek net die volgende sê. Ek is seker as ek nou vir julle vraag, soos julle hier so voorsit van Johan en Hein af achtertoe, wie van julle is bekommerd oor iets? Of een kind, of een bezigheid, of een boerderij, of enige iets. Ek is seker die slipa hande opgaan. Maar, maar ek wil nou net, he, ons moet nie bekommerd en dink opmeng nie. Want om daaraan te dink, dan kan ek die, die bekommernis vat en ek kan vir hom sê, laat jy gaan. Ek plaas my sorge in Jesus se hand. Maar om bekommerd te wees is om te kwel daaroor gedurig te loop en top en loop en top en dink daaroor en wat doen dit? Weereens dit steel jou fokus, dit steel jou vrymoedigheid voor God, dit hou jou besig. Dis nie te sê dat ons moet nou volstryspolitiek volg. As ek hoor van misdaad dan druk ek my kop hier onder en ek sê maar ek ek wil dit nie hoor nie. As ek hoor van iemand wat siek geraak, eh, eh, ek wil dit nie hoor nie. Ek meen ons hoor dit, maar wat het ons? Ons het die posiesie, ons het die gesag om hierdie goed aan te spreek en te sê, laat jy gaan. Nou, nou kom ons, uh, ons is nou so amper klaar, ek wil net hier na Psalm 100 en, kom ons begin sommer by 112. Nou, bly eers na Psalm 46 toe, dan bevat ons om van vooraf. Psalm 46, Daar is een lekker woord, vir ons ouwens wat nog vasthou aan die goed, Psalm 46, ek wil vers 3 lees, Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en aanwankel die berge weg in die hart van die see. Vers 11, laat staan en weet dat ek God is, ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Heere van die leerskare is met ons, die God van Jacob is een rotsvesting vir ons. Nou weer eens daar die woordje in vers 11, laat staan die woordje Rafa, R-A-W, F-A-W, dit beteken om te laat skiet, los om, laat hy gaan. Amal van ons het al een tent probeer opslaan in die wind, en jy weet as die wind vir hom gevat het, dan moet jy hang aan die touwe verdood, los om, laat hy gaan. Eh, ek wil nou nie sê die tent nie, Johan, maar jou bekommernisse en jou sorge, los hulle, laat hulle gaan. Hier het ons dan nou die bevestiging. Kom ons blij na eh, Psalm 112 toe, die baie bekende een, die Psalm 112 mens. Psalm 112, Psalm 112 mens, jy kan die hele Psalm lees, maar kyk na vers 7. Hy vrees nie vir slechte tyding nie, sy hart is gerus, vol vertrouwe op die Heere gaan bietjie aan Psalm 127 ek ek haal net so hier en daar uit as jy die goed begine lees dan spring hulle op Psalm 127 baie bekende ene as die Here die huis nie bou nie te vergeefs werk die wat daaraan bou as die Here die stad nie bewaar nie te vergeefs waak die wagter en dan kan ons daai vers 2 Ek wil hê jy moet hom, hoe sê hulle op die tafel van jou hart skryf en om jou hals vasbind te vergeefs dat julle vroeg opstaan. Laat oplei, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Nou deur nie te los nie, probeer ek nou nog self die verantwoordelikheid behou. Mense in in in net deur 'n stukkie dan het die vyand my weer en hy is alweer met my besig in dis depressie en hy, hy hou vir my so bezig, jy weet, depressie en al hierdie, uh, ek het sommer hier geskryf, donker gaat goed, en jylle weet uh, wat, waarvan ek praat, jylle, jylle ken dit. Nou, as ons in Romeine 8 kyk, jylle kan, die wat wil, kan blaai, ons lees het sommer Romeine 8 vers 1, waar hy sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Mense nou, as jy, as jy daar lees, daar Romeine 8 vers 1, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen beteken geen, soos een nul, soos een niks. Daar is nie vir jou veroordeling nie. En as ons dan nou hierdie, hierdie Romeine 8 vers 1 glo, dan kan jy aan hom connecteer 2 Kronieke 16 vers 9, Eh, terwille van die kindertjies is op blad sy 493 het dominee Hugo altyd gesê hier is drie woorde wat vir my belangrik is is hierso want die Here sy oë deurloop een die hele aarde die hele aarde Jankem Harzwader Magagon Christiana almal hersog wel die hele almal daar's niks weggesteek vir hom nie om diegene kragtig kragtig nie halfpad nie hy doen nie halwe werk nie kragtig te ondersteun wie se hart, kom die derde een, onverdeeld op hom gerig is. Nie wet en geregtigheid nie, onverdeeld, net die geregtigheid. Nou uh saam dit kan ons nou sommer dink daar aan Jesaja 61 vers 10 waar hy sê hy hy wikkel my hy draai my in die mantel van geregtigheid toe. Nou as as jy mos nou 'n babietjie toedraai dan kyk jy mos nou, die kombers word seker nou op een manier gevouw, laat hy skoon is. Jy draai mos nou nie spinnekoppe en heningbuie en rooibuie en alles saam met om haar toe en nou moet hy maar self uitsort en hy goed betleid in mekaar en het steek om en alles nie. Nee, uh, eh, eh, jy, is mos, jy is een aardse pa, jy is dit te doen nie. Hoe sal die hemelse vader dan nou vir ek en jy in die mantel van gerechtigheid toedraai saam met ongerechtighede, saam met allerhande goeters ongeneeslike kwaal en al die type van dinge as hy vir ons toegedraai het dan is sy karakter een van liefde en net die beste vir ons dan is ons nou uh, ons praat so dikwels daaroor 'n nuwe skepsel nou ek, ek het vir myself die ding so uitgemaak 'n nuwe skepsel sal dan nou wees vir my vriende en miskien my vrou en die ouens wat my nou al die tyd geken het maar ek is nie vir God 'n nuwe skepsel nie ek is maar net soos hy my beplan het. Met ander woorde, by my oorspronkelike weergawe, en hy lag daar hy is bly dat ek is soos hy my geskaap het en waarvoor hy my, my geskaap het. Uh, kom ons, uh, ek het nou, daar is een ietsie, ek gaan hom sommer vir julle lees. Psalm 5 vers 4, dit is enetje wat nou hierby anak, luister hier, so ons nou die aand by die woordschool ook daar gepraat, In die more, Heere, sal u my stem hoor. In die more sal ek dit aan u voorle en afwag. Is dit nie mooi nie? Afwag, ek wag om te hoor wat die Heere vir my wil sê. Ons allemaal is vol woord. Ons, ek denk ons gemeente, in vergelijking met van die rest hier oor die schema, is seker die gemeente waar ouwens die meeste woord ken en woord hoor, uh, van allemaal. Maar wanneer kom hierdie woord rechtig in aksie in ons leven, so dat die morgenster ook op my in my hart kan opgaan, so dat my parskuip kan oorloop. Wanneer beginne ons dan nou om hierdie goed te vat en daarin te beginne opbereid of op, opereer? Ek wil dan nou net soms so uh, afsluit met, met ietsie in die, uh, oor die klippe. In die oud testament het klippe nog al 'n baie belangrike rol gespeel want elke keer as die manne geoffer het, dan het hulle klomp klippe bymekaar gepak en hulle daarop geoffer. Toe hulle hier die Jordaan getrek het, is daar in die middel van die Jordaan is daar geoffer. Uh so by so ook dat uh die die uh eh, seker maar al wat hulle op gehad het, maar in elk geval die die 10 gebooie, die wet is op twee kliptafels geskrywe. Nou in die Nuwe Testament lees ons nie so baie van die klippe nie, daar's hier en daar 'n een klip bezigheid, maar wat vir my uitstaan in die Nieuwe Testament is daar twee klippe wat verweider is, so ons kan leven, of so daar leven na vore kom kom. Die eerste een is, toe Lazarus, toe hy al dood was, toe Jezus gekom en gesê, rol weg, en hy sê, Lazarus, kom uit, so dat jy kan leven. Toe Jezus gekruisig is, het hy om geseel die graf met die klip, en hulle het selfs een wacha neergesit, en toe Maria daar kom, toe is die uh, klip weggerol, en Jezus was al reeds uit, so hy kan lewe, so ek en jy ook kan lewe. Nou wil ek net sê, ek dink ons moet beginne om uit te kom achter die klip. Nou, ons kan ons nou sê, jy is achter die klip, jylle weet ons wat die uitdrukking beteken, as jy bietje achterlik is of so. Nou kom ons kom bietje geestelik achter die klippe uit, sodat ons kan lewe. Jy weet dit is so maklik baie keer om agter die klip van die wet te skuil, want dan kan ek mos nou maar vir God skuld gee vir baie goed wat verkeerd gaan in my lewe of ek kan nou maar wag dat iets na my kant toe moet kom want ek kan mos nou nie in in gesag staan nie. So, so ek wil sê kom ons kom bietjie agter die klip uit en ons hou op om te skuil en dat ons in gebreke bly om verantwoording op te neem dat ons bietjie in gesag posisie kan staan. Ek sluit af uh eh, 2 Korintiërs 9. Ons kan net vinnig daarna toe gaan. Uh eh, 2 Korintiërs 9. Ek wil ek wil vers 10. En veral die die B gedeelte vers 10 Wesel het nou die aand vir ons by die woordskool hierdie hierdie kosbare skrif gegee en mag hy wat saad verskaf aan die saaier ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Is dit nie prachtig nie? Die vrug van ons geregtigheid kan toeneem. In die laaste skrif, ek is nou ook amper soos Jan wat sê, ek sluit af, ek sluit af, maar die laaste skrif, openbaring 5. Openbaring 5 van vers 8 af. En toe hy die boek neem, val die vier levende weeses en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en gouwe skale vol reekwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle een nieuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam, taal en volk en nasie. En vers het ons konings en priesters vir ons se God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. Mense as jy hierdie woord het, as jy hierdie skrif het, wat wil jy meer hê? En jy kan dit beginne prakties implementeer in jou in jou lewe. Kom ons sluit af. Ons se Vader, baie dankie dat dat ons weer vanmôre kon inkyk in u woord. Here en dat ons u hart daarin kon sien dat ons sien wat u vir ons weggeber het, Here, dat daardie skat wat in erde kruike is, dat ons dit kan opneem. Here, dat ons dit ons kan eie maak, dat ons nie daarvoor hoef te pleit nie, ons hoef nie te vra nie, dis beskikbaar. Ons kan dit net in ontvangs neem en daarin beginne opereer. Here, ons ons eer u daarvoor dat ons as koningskinders op hierdie aarde geplaas is. Here met met gesag en met heerskappy. Here, dat ons dat ons vanmorgen gesien het die bekommernisse van die lewe, dat ons dit kan laat los, dat ons kan laat skiet, en sodoende in oorwinning lewe. Heren, dat ons, dat ons nie hoef gevangenis te wees van veroordeling nie, maar dat ons vry is. Ons eer hier daarvoor. Amen.